agahaze mu kwakira abarwayi mu bitaro bitandukanye mu burundi bivugwa na silive habana bakize umuvugizi w'ishyirahamwe hamwe semabu rivugira abagwayi nayo abanywanyi mirongo itandatu n'umwe bavuga ko arabo mu rushengero World's Glory Church of Christ bafungiwe mu gipolisi kinyamira ingozi kuva kuri wa kabiri bafatiwe mu muhana w'umuntu muri quartier Kinyami bariko barasenga baririmba turabafitiye na bucana yandi imvugo irimesha tukaza kubayagira kubishobora gusasagaza gusasira indava ibihuha mu bihugu byaciyemo intambara nk’u Burundi kanya isase nido nido ry'ano makuru mu buhinga bw'ibyuma mama serafina kisimana niwe ariko aratuma amajwi bashikira sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze mu idonido ry'ano makuru tuyahera mu gisata cy'umutekano herekanywe kuri wa gatatu abantu igipolisi cyagirizwa kwiba bakoresheje uruyeri bitirira mukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bakoresheje uruyeri eh, na cyane cyane agashikiriza ko bari bivye nishiramo gitwa Global Motion akabasaba rero kwitura butungane kugira abo basuma biba bakoresheje uruyeri bashikirizwe imbere y'ubutungane mu gisata cy'amagara y'abantu naho nayo mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru za makuru mu gihe amakungu azohimbaza munsi muza mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu ku isi ku igenekerezo rya ukwezi kwa kane haracariho agahaze mu kwakira abagwayi mu bitaro bitandukanye mu Burundi bivugwa na Sylvain Habana bakize umuvugizi w'ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi agasigura ko hakwiye gushyirwaho itegeko rigenga akazi k'abaganga kugira abakoze amakosa y'umwuga bahanwe tumukurikire umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu ushyitse mu burundi hacibonekeza utunenge tutari duke aho hacibonekeza kwakira nabi abarwayi aho twotanga nk'akarorero ko mu rumonge aho hariho uwitabye imana kubera kwakirwa nabi mbere abaganga babigizemo uruhara boba bari mu gasho uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amagara y'abantu ushyitse kandi mu burundi hakibonekeza ubuke bw'abaganga b'abahinga hamwe n'ibikoresho bigezweho mu gupima indwara uwo munsi ushyitse kandi mu gihe mu burundi tudafise amategeko yanditse yerekana ibikorwa abaganga bagomba gukorera umurwayi kugira ngo agateka kiwe kubahirizwe maze umuganga abirenze ko haboneke ibihano agomba guhabwa umunsi ushitse mu Burundi hari umugambi w'umukuru w'igihugu wo kubaka ibitaro mu makomine yose y'igihugu ariko turavye aho uwo mugambi ugeze n'amakomine make amaze kuronka ivyo bitaro kandi n'ibitaro bimaze kubakwa nta bikoresho bigezweho birashigwamo Silive habana bakize numuvugizi w'ishirahamwe Simabu rivugira abagwayi mu gisata cy’imibano naho amezi yagira kuri abiri araheze abanyagihugu baba muri quartier w'intere kwa zone gihosha mu gisagara ca Bujumbura batagira amazi abaganire na radio isanganiro kuri wa gatatu basigura ko ico kibazo cy’ubukene bw'amazi kibatuma gufata umwanya bayarondera niyo bayaronse ngo ntibayanwa kuko aba mabi bagatabaza ababijeje gutorera umuti ico kibazo Jean Marie Mayonga yishikiye hariya ku interekwa ubwo bukene bw'amazi buvugwa muri karitsiye uw'interekwa butuma abanyagihugu baba muri iyo karitsiye bajuragirika mu kujya kurondera amazi bamwe bavuga ko haheze amezi ashika kuri abiri abandi nabo bakavuga ko n'iyo amazi abonetse ashobora kumara iminsi igera kuri ine batayaronka ahetse ikirungo nk'amezi abiri tuyavomesha tukatekesha no koza ibyombo no gukopa no kumesa ayo kunywa turayagura ku mabutiki kuva mu kwezi kwa kabiri amazi ntaza neza aje nk'uno munsi acaka kama gahera nk'iminsi nabonye nta minota mirongo itatu ishobora guhera tuyafise mvuye ku ry'amatafari kuko ubura amazi we nko mu rupangu rw'iwacu harashobora nko guhera nk'ingwa amazi tutayarose kandi turayakena sana tumisha amazi kuba kiratugora maze nka jewe ndavya nko kuva nkahari ukazibona turamanutse nk'imisozi turamanutse nkino kurondera amazi numva ata kintu kigoye cyane mva nkatura nanga turako tuba dufise n'abana no ku migongo twebwe nk'ahantu mw'isitemba n'iminsi itanu irashobora guhora ata mazi uronse ugaca kunywa ariyo amazi ya nyamano eh, amazi mabi cyane kumva koza ibyombo upfa kogesha amazi ayo nyene ico kibazo cy'ubukene bw'amazi muri iyo quartier uw'interekwa kiremezwa n'icegera cy’umukuru w'agakimbiri Christian niyo nkuru avuga ko vy'ukuri icyo kibazo gihari aho asaba ko boronswa amazi meza abanyagihugu bo muri quartier w'interekwa bagasaba igisata kijejwe kubaronsa amazi gukora ibishoboka nabo nyene baronka amazi meza twebwe twasaba yuko ko mutugarukira mukaduha amazi meza urabona indwara ni nyinshi cyane korera n'ibindi byinshi rwose twasaba ko mwogira icyo mudufashije namwe kugira natwe tubone ko yaronka aho muri iyo karitsiye w'interekwa n'amabombo atanga amazi aboneka nta nima ryari kurivamwo aho abanyagihugu bari bakoraniye hakaba ari ahantu amazi bavuga ko ava mu kuzimu nayo bakayakoresha mu bindi bikorwa atari kuyanywa jean marie mayonga tugukengurukire inyuma y'akaruhuko gato duca tubabwira amakuru avugwa mu ntara tuza guhera ariya mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya ngozi isanganiro inama isumba ingimba isaha zitandatu z'umurango zirenga ko iminota mirongo itatu n'itatu nga muri studio za radiyo isanganiro nayo masaha nyine hariya mu ntara ya ngozi muri karitsiye ya kinyami abanywanyi mirongo itandatu n'umwe bavuga ko arabo abo mu rushengero World's Glory Church of Christ barafungiwe mu gipolisi cy'inyamirama bingozi kuva kuri wa kabiri bafatiwe mu muhana w'umuntu muri quartier Kinyami bariko barasenga baririmba mu gipolisi no mu ntwaro bakavuga ko bariko baraba, bariko barabazwa kubera basengera ahantu hatazwi n'amategeko Polinari Muzagara abayoboke b'ishengero World Glory Church Christ bafashwe n'igipolisi ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere muri quartier Kinyami ya kabiri bari mu rugo rw'umuntu asanzwe ari w'abarongo baciye bajanwa gufungirwa mu gipolisi cy'inyamiramabi aho mu gisagara ca Ngozi aho n'ubu babandanya baririmba n'umunezero mwinshi bikaboneka ko atangorane ko gufungwa kubateye n'abakenyezi n'abigeme mirongo ibiri n'icenda hamwe n'abagabo n'abasore batatu na babiri benshi muri bo ni abanyeshuri nk'uko bavyivugira bo bavuga ko bariko basenga bahimbaza imana nk'abandi kandi ko batumva igituma bafashwe kuko mu ishengero ryabo risanzwe rizwi n'amategeko musitanteri wa komine ngozi joseph martin bucumi avuga ko abo bantu bafashe kugira bagirwe amatohoza kubera bari bakoraniye mu kibanza kitazwi kandi ataruhusha babisabiye warongoye komine ngozi akavuga ko ingingo zizofatwa inyuma y'ayo matohoza ingozi ponari muzagara radio isanganiro Polinari Muzagara ingozi ndagukengurukire tuve mu buraruko bw'igihugu dukubitire hiyo mu bumanuko mu ntara ya Rumonge amanitiro arenga ibihumbi bibiri y'igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu yaheruka gufatwa ashowe ibujumbura avanywe mu kagongo muri komine n'intara ya Rumonge yarasubijwe i s h i r a h a m w e Sojias Atom aho cyari gicibwe bugorovye kuri uwa kabiri umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge mu byiterambere ari kumwe n'urongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge n'ujeje igipolisi mu ntara ya Rumonge nibo bagishikirije ujeje ibikorwa muri iryo s h i r a h a m w e ririko rirasanura ibarabara ry'igihugu nimero z igice t t a u cyaryo cya rumonge gitaza mu ntwaro mu rumonge biyemeza ko mu nyabune bazobandanya bacungera ko atagitoro cibwa abariko barasanura iryo barabara mu ntumbero yo gufasha ngo bakore ibirama urugo rwose ruzofatirwamo mwe n'ico gitoro ushikana imyaka 18 wese wo muri ngo azokurikiranwa wari yafatanywe ico gitoro mu ntango za ruhuhuma uyu mwaka turimo akaba yakiriwe gufungwa imyaka itandatu no gutanga ihadabu ry'amafaranga 5000 vy'amafaranga y'amarundi mu rubanza rw'ikibiriraho tukiringaho nyine mu rumonge hagiye kwihwezwa neza ko bigikenewe ko habandanya gutozwa intererano y'ibihumbi 200 mu mafaranga y'amarundi yo gushigikira umugwi w'umupira w'amaguru Lekroko wo mu ntara ya Rumonge Leonard Niyosa babura amatari w'intara ya Rumonge niwe abivuga ni nyuma y'imyidogo yabamwe mu banyagihugu bo muri zone Kigwena ko intererano basabwa bagiye kurondera impapuro zimwe zimwe muri komine ibarusha ibarusha mbere rimwe na rimwe ikanabacereza kuronka be n'izo mpapuro sivyoga Jean Pierre Misago umwe mu banyagihugu bo ku nyakuguma muri zone Kigwena ya komine n'intara ya Rumonge abaza igituma mu kugira ngo musitanteri abasinyire ku mpapuro zimwe zimwe babanza kwerekana icyemeza ko barishe ibihumbi mirongo ibiri by'amarundi nk'intererano yo gushyigikira inkino kubw'uwo munyagihugu ntibyumvikana ingene komine yorihisha ku rupapuro kanaka amafaranga atarenga ibihumbi bibiri ikigoro mesaje nacyo cyatoje ibihumbi mirongo ibiri byose agasaba umuco kubwa leonard niyonsaba buramatari w'intara ya rumonge mu nama n'abanyakigwena ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere ibiro bya buramatari bigiye kuraba ko mafaranga bigikwiye ko atangishwa umunyagihugu warongoye intara ya rumonge afatiraho ategeka bamusanteri bose ko kuva ubu bamanika ahantu habona impapuro zitangirwa amahera muri komine Auguste Minani musitanteri wa komine Rumonge we avuga ko ayo mahera atazi ingene yashinzwe n'iyarihigwa ariko akemeza ko ahora abona abarondera impapuro zimwe zimwe baza bitwaje icyemeza ko bayarishe icyo we yemanga ni uko atawe arasubiza inyuma ngo nabanza ajye kuriha iyo ntererano kuvashikirijwe kurongora komine rumonge jean Pierre misago mu kigwena radiyo isanganiro vuga undemeshe ukudatanga inkuru y'ukuri hamwe eh, hamwe n'ibihe abantu barimo ni bimwe mu bishobora gusasira indava ibihuha mu bihugu byaciye mu ntambara nk'u Burundi nkuko bivugwa n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umushakashatsi Helene nimana asigura ko ibihuha biba inzankano hagati y'abantu n'abandi bigashobora no kugira ingaruka mbi kuri ko arabikwiragiza canke kubibariwe uwo mwigisha wa kaminuza akaba n'umushakashatsi ahanura abantu kudakwiragiza inkuru atawuzi neza ico igamije Mireye Kanyange igihuha gishobora gutuma haba ugukwiragiza ubutumwa canke imvugo zibibugwanko mu bihugu vyaciye mu ntambara nk’u Burundi, umuntu yotahura iki iyo havuzwe ibihuha insiguro ni iz'umwigisha muri kaminuza Burundi akaba n'umushakashatsi iyo twumvise ibihuha cyane cyane mu bihugu byaciye mu njyane kofata inkuru kenshi na kenshi bavuga nti ivugwa mu twongoshwe mbere hariho n'abaca bavuga ati hewe urabigira ibanga ntubivuge cyitwa igihuha rero mu gihe iyo nkuru uwayivuze nawe nyine kumbura atazi iyo yaje iturutse canke n'ukuri kuri muri iyo nkuru akaba atakuzi agapfa kubivuga uko cyitwa igihuha rero kuko ukuri kwacu ntigufatika ntikuzwi kumbure niyo cyavuye ntihazwi mugabo kiriko kiravugwa ukutaronka inkuru y'ukuri ngo ni kimwe mu bintu nyamukuru bisasira indavi bihuha hariho kutaronka inkuru y'ukuri cyane kudatanga inkuru y'ukuri kubaserukira abandi mu gihe habuze ubutanga inkuru y'ukuri ibihuha byo byo biravugwa kandi biranyaruka bigaca bituma rero iyo nkuru inyaruka rwose kuko umaze kuvuga uti ko ndabikubwiye ntubivuge nawe kumbura akabibwira uwundi biduhava binyaruka gusumba iyo kumbure nk'abatware bari kuba barondeye uburyo bubereye bwo gushyikiriza iyo nkuru eh, harashobora kuba kandi ikwiragizwa ry'ibihuha bivanye n'ibihe abantu barimo ni ukuvuga umutekano udakwiye umutekano udakwiye mu bya politiki mu mutekano udakwiye mu bijyanye n'ubutunzi bamwe bakavuga ibi bamwe bakavuga ibindi nk'uko uyu muhinga abandanya bisigura ibihuha byaragize ingaruka nyinshi nko mu bihe by'intambara ingaruka zatewe n'ibihuha muri kahise zabaye nyinshi cyane dufatire mu magume mu magume y'ingwano uburundi bwacu bwaciyemo hariho abantu benshi bahunze iyindi ngaruka y'ibihuha ni uko hariho abantu kumbure baba bafise ibintu bashatse gushika ko kuva kera ariko batashoboye gushikako baca bikika inyuma y'ivyo bihuha kugira ngo bankanishe aba n'abandi Ellen Mpawonimana agahamagarira abantu kudakwiragiza inkuru atawuzi neza igituma zitanzwe nibaza yuko twabanza tugahera kubaduserukira abaduserukira bo kwa mabarikanuye bakama bariko baramenya ayavugwa umwe wese ahaherereye kugira ngo baze baratanga inkuru hakiri kare aho navuze ko baduserukira hanyuma kuri twebwe natwe abenegihugu tukirinda kuza turatanga inkuru tutazi neza ibyigamije kuko hariho n'ubuzaniye icyo gihuha kugira ngo ahungabanye bamwe n'abandi kwirinda rero gutanga inkuru tutazi neza iyo zaje ziva kandi tutazi neza ukuri kwazo umwe wese ngo yo ingingo akamenya ko inkuru atanze ishobora kugirira ingaruka mbi aba yakiriye canke nawe nyene ikamugarukako Mireye Kanyange tugukengurukire mu ivugwa mu nkino naho kuno munsi wa gatatu niho haza kuba gutombora ingene imigwi izohura mu nkino z'igice cy'umunani gishiri ca nyuma mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu nkabutsa ko imigwi yashoboye gushika muri ico gice ari wa Buja City umugwi wa Musongati umugwi wa Garage Express akaba nawo mugwi wonyene usigaye muri iryo higanwa mu migwi kina cicaro ca kabiri uwundi mugwi n'umugwi w'igisirikare wa Burundi Sport Dynamique New Oil hamwe na Top Junior umugwi wa Interstar Vitaro Bumamuru Egrenoir, Noir Magara Young Boys umugwi w'igipolisi wa Rukinzo Olympique Star Flambeau du Centre Tigre Tigre Noir hamwe na Message Ngozi umugurire wa Tigre Noir hamwe na Garage Express muri niyo migwi ikina icicaro ca nako Tigre Noir nawo nyine kabiri mu cicaro ca mbere hamwe rero na Message Ngozi iyo migwire akaba ariyo igiye guzo uno munsi akaba ariyo agiye kumenyekana ingene izo kina mu nkino z'ice cy'umunani gici ca nyuma muri ico gikombe citiriwe umukuru w'igihugu ibirori rero bikaza kubera ari kuri centre technique aza kuba ari gihe cisa 9 amakuru yo mu makungu Amakuru avugwa mu makungu nyene tuyabandanirize muri ico gisata c'inkino kuri no munsi ni wategekanijwe urukino rugugusubiza mu gice ca kabiri gishira ca nyuma mu higanwa rya Copa del Rey mu gihugu ca Espagne aho rero umugwi wa FC Barcelona uza gutana mu mitwe n'umugwi wa Real Madrid mu rukino rwa mbere umugwi wa FC Barcelona ukaba wari watsinze umugwi wa Real Madrid igitsindo kimwe kubusa uno munsi nyene mu gihugu c'ubwongereza hategekanijwe inkino zibiri gice 3 umugwi wa Manchester Manchester United uza kugendegwa na Brentford ni mugiye mugwa wa West Ham uza gutana mu mitwe n'umugwi wa Newcastle United mu gihugu ca Senegal naho ejo ku munsi wa kabiri mu gihe bahimbazwa imyaka 63 irangiye ico gihugu kirose nta yuko mu ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu w'ico gihugu Macky yamenyesheje ko igihugu arongoye ko kongereza abajeje umutekano mu bibanza bitandukanye bimaze imisi bivugwamwo umutekano muke mu gihugu gihugu cimije amatora hari ibibanza bimaze iminsi bivugwamo umutekano muke ariyo Makisari yamenyesheje ko ngo ntivyovugwa ko abanye Senegal bikukiye mu gihe hari abanyagihugu bamwe bamwe badacungerewe neza hamwe n'ivyabo na mwijoro ryakeye haraye habaye imishamirano yahuje abapolisi b'igihugu ca Israel hamwe n'abanyagihugu bahurikiye mu idini rya Islam aho rero imishwamirano yabereye ku musigiti witwa Al Agasa uri mu gisagara ca Jerusalem mu gihe rero kuri no wa gatatu ah, hariko byari bitegekanije ko abayahudi ariho bahimbaza umunsi mukuru wa Pasika nukore ku masaha ku mugoroba umugwi w'abayisilamu ba b'abanyepalistina bakaba baba ahitwa Hamas mu gace ka Gaza bazindutse rero mu mabarabara kuyamiriza abo bayahudi ibyatumye iyo mishamirano ibandanya akaba no ngare yo kugiye cy'isaha zitandatu zirenga ko iminota 45 duce turangiriza kwa no makuru mwakoze mwege mwese mwarimu yateza abiri yakoze Serafina Hakizimana yari mu buhinga bw'ivyuma Jean Marie Vianenge kumana mwari kumwe kuri mikro ndabasezere ndabipfuriza kubandanya mu mukurikira ibiganiro vya radio isanganiro ahanje tuza gusubira igihe y'imwe y'ijoro na gahwane